บุ๊กทูหกสิบเอนามปุลุที่ธนาคาร ดีบังผมต้องการเปิดบัญชี Saya ingin membuka rekening นี่คือหนังสือเดินทางของผม Ini kartu identitas saya. และนี่ที่อยู่ของผม Dan ini alamat saya. ผมต้องการฝากเงินเข้าบัญชีของผม Saya ingin menyetor uang ke rekening saya. ผมต้องการถอนเงินจากบัญชีของผม saya ingin menarik uang dari rekening saya ผมต้องการมารับใบแจ้งยอดบัญชี saya ingin mencetak rekening koran saya ผมต้องการแลกเช็คเดินทาง saya ingin menguangkan cek perjalanan ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ครับ Seberapa besar iurannya? ผมต้องเซ็นชื่อที่ไหนครับ Di mana saya harus menandatanganinya? ผมกำลังรอเงินโอนมาจากประเทศเยอรมัน Saya sedang menunggu kiriman dari Jerman. นี่คือเลขที่บัญชีของผม อินนี้นอมอร์รคนิงไซยเงินเข้าหรือยังครับอาปากาอุวังยาสุดาดาตังผมต้องการแลกเงิน Saya ingin m e n กา a r uang ิน i ผมต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐ Saya membutuhkan dolar AS กรุณาขอแบงค์ย่อยครับ Tolong berikan saya lembaran uang kecil ที่นี่มีตู้ ATM ไหมครับ Apakah di sini ada mesin ATM สามารถถอนเงินได้เท่าไหร่ครับ Berapa jumlah uang yang dapat ditarik?